Hoor vertel vir die koning alles wat gebeur het. Toe roep die koning die eerste ambtenaar en sê vir hom, jy is een slechte ambtenaar. Jy het gesoebat en ek het gesê jy mag die geld hou, dit is niet nodig dat jy daar die skuld betaal nie. Jy is ook jammer geweest het vir die ander ambtenaar, soos ek jammer was voor jou. Die koning was baie kwaad, hy die ambtenaar vir die trompbewaarders gegee. Hulle moes aanhou om hom te slaan totdat hij alles betaal het wat hy skuld. Mijn vader in die hemel zal diezelfde doen met jullie als jullie niet mekaar wil vergeven nie. Jullie moet het doen met jullie hele hart.